بسم الله الرحمن الرحيم فصل فيما يتيمم به وأما بيان ما يتيمم به فقد اختلف فيه قال أبو حنيفة ومحمد يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض وعن أبي يوسف روايتان وفي في رواية بالتراب والرمل وفي رواية لا يجوز إلا بالتراب الخاصة وهو قوله الآخر ذكره القدوري وبه أخذ الشافعي والكلام فيه يرجع إلى أن الصعيد المذكور في الآية ما هو فقال أبو حنيفة محمد هو وجه الأرض تيمم هكذا مسألة لا haqidagi يا فصل نما بلن تيمم قلنا qilinadi shu haqda ekan bu to'g'rida ulamolar orasida xilma xil gaplar bor ekan ya'ni tayammum qilganda nimaga qo'limizni urib tayammum qilamiz abu hanifa va muhammad rahimahumulloh yer jinsidan bo'lgan hamma narsaga hamma narsa bilan tayammum qilsa bo'laveradi tuprog'i bilan kesak bilan tosh bilan aytadilar nimaga bo'lsin qo'lingizni urib tayammum qilsangiz bo'ladi deydilar abu yusuf Mas'uddan ikki xil rivoyat bor. Bir rivoyatda u kishi tayammum faqat tuproq bilan va qum bilan bo'ladi deydilar. Yana bir rivoyatda faqat tuproqqa tuproq bilan tayammum qilsa bo'ladi degan ikkinchi gaplari bor. Quduri e, aytdilar bu gapni, Quduriy zikr qildilar. Shofiy ham shu gapni oldilar. Ha, bu yerdagi gap shunga boradiki, oyi karimada saidan tayyiban deb alloh taolo pokiza yerni qas qilib tayammum qilinglar degan ekan o'sha said degan arabcha so'zdan oyatda zikr qilingan so'zdan maqsad nima abu hanifa va muhammad yer yuzi deb aytadilar ya'ni tayammum qilganinglarda yer yuzida nima bo'lsa o'shinga qo'linglar urib tayammum qilaveringlar deb aytadilar abu yusuf bo'lsa vaqola abu yusuf turobulmumbit yo'q usayddan murod e, shu bir narsa unib o'sadigan tuproq demak toshda o'smaydi toshga tayammulqi bo'lmaydi pokiza tuproq degani pokiza yer degani o'sha e, ekin o'sadigan tuproq bo'lishi kerak deb tushuntiradilar abu yusuf va حجات getirdiler. واحتج بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الصعيد بالتراب الخالص وهو مقلد في هذا الباب ولأنه ذكر الصعيد الطيب والصعيد الطيب هو الذي يصلح للنبات وذلك هو التراب دون دون الصبغة ونحوه ولهما أن الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو قال الأصمعي فعيل بمعنى بمعنى فاعل وهو الصاعد وكذا قال ابن العربي أنه اسم لما تصاعد حتى قيل للقبر صعيد لعلوه وارتفاعه وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب بل يعم جميع أنواع الأرض فكان التخصيص ببعض أنواع الأرض تقييدا لمطلق الكتاب وذلك لا يجوز بخبر الواحد فكيف بقول الصحابي والدليل على أن الصعيد لا يختص ببعض الأنواع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالأرض من غير فصل وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا واسم الأرض يتناول جميع أنواعها ثم قال أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت وربما تدركه الصلاة في الرمل وما لا يصلح للنبات للإنبات فلا بد أن يكون بسبيل من التيمم به والصلاة معه بظاهر الحديث Demek Abu Yusuf fakat ekin o'sadigan tuproq murod bo'ladi o'sha Saida Tayyibdan. Shunday tuproqqagina qo'lni urib tayammum qilsa bo'ladi deb hujjat keltirib Ibn Abbos radhiyallohu anhu Saidni shu turobi xolis deb tafsir qilgan ekanlar. Ma'lumki Ibn Abbos tarjimonul Qur'on, qur'onni tarjimoni degan ulug' unvon sohiblari rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan duo olgan eng ulug' va eng bilimdon sahoba ikromlardan qur'onni tafsirini birinchi shu kishi insonlarga qur'onni tushuntirgan kishilardan ana shu zot soidi toyib degan oyatni mazmuni xolis tuprog'i deb tafsir qildilar u kishi bu bobda muqalladdirlar ya'ni u kishiga taqlid qilinadi tafsir bobida ibn abbosga ergashiladi abu, abu yusuf shunday aytayaptilar-da. demak e, ibn abbos saidi toyibdan murod xolis tuproq degan bo'lsalar demak faqat o'sha tuproqqa tayammum qilish mumkin tuproqqa qo'l tekizib tayammum qilinsa bo'ladi der ekanlar saidi tayyib deb zikr qilindi saidi tayyib degani o'sha o'simlik o'stirishlikka bir narsa o'sadigan joy o'sishlikka o'stirishlikka salohiyati bor yerda aytiladi e, demak sho'r yer emas e, bir narsa o'smaydigan yer emas hatto yer bo'lib ham o'sha yerda bir narsa o'smasa unga qo'l urib tayammum qilsa bo'lmaydi degan so'zni aytyaptilar abu yusuf rahmatullohi alayh. abu hanifa muhammad rahimahumalloh nima dedilar yerdan jinsidan bo'lgan qaysi narsaga tayammum qilsa bo'laveradi dalillari bularni said degan so'zni o'zini so'zni lug'aviy ma'nosi nimadan chiqqan bu bu sauddan chiqqan saud degani uluv degani ya'ni do'm bo'lib turgan balandlik ko'tarilib turgan narsa degan ma'noda ya'ni har bir do'mga har bir ko'tarilib turgan tuproqqami toshgami nimaga bo'lsin tayammum qilsa bo'laveradi dedilar asmoi aytadilarki Said fail bi ma'na fail ya'ni va Said. xuddi shu gapni aytayaptilar. Said fail vaznidau foil ma'nosida ya'ni Said degani do'm bo'lib chiqib turuvchi degani ibn arobiy ham shunday deb aytadilarki said degani ismun lima tasoada shu do'm bo'lib turgan narsaning nomini said deyaveradi qabrda ham said deyishadi dum bo'lib turgani uchun dedilar demak bu narsa o'shanaqa qattiq bir dum bo'lib turgan narsa degani faqat tuproqqa xos bo'lib qolmaydi tuproqning xosligini vojib qilmaydi u balki yerda hamma navlariga yerdan chiqadigan hamma navlarga om bo'ladi demak e, faqat o'sha ekin o'sadigan tuproqqa tayammum qilish kerak deb xoslab qo'yishlik Qur'onda, kitobda mutlaq qanday yer bo'lsa ham deb om qilib aytsa-da, uni muqayyat qilib, ya'ni yo'q, faqat mana bunday tuproq bo'lsin deb xoslab qo'yishlik to'g'ri bo'lmay qoladi. Ha, endi Qur'onda bunday ekan butun yer hammasiga o'taverar ekan. ibn Abbas roziyallohu anhu o'shnaqa ekin o'sadigan yer deb aytibdilar-ku. O'sha kishining gaplari bilan faqat ekin o'sadigan yerga xoslasak bo'lmaydimi degan savolga yo'q, bitta odamning xabari bilan o'sha mutlaq aytilgan so'zni faqat mana bunday yer deb xoslab qo'yishlik joiz emas. Bitta odamning xabari degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi deb bir odam xabar bergan bo'lsa. endi rasululloh aytdi demayaptilar-da, bir sahobiyni o'zlarining gaplari bo'lsa albatta bu gap bilan umumiy bir hamma yerni jinslari degan so'zni faqat ekin o'sadigan yerga xoslab qo'yishlik bir odamning gapi bilan mumkin emas bunga dalil said ya'ni o'sha tepa bo'lib turgan do'm bo'lib turgan degan so'z yerni bir qismiga masalan mayin tuproq yumshoq tuproq degan gapga o'ziga kirmaydi balki nima bo'lsa tosh bo'lsa ham sho'r bo'lsa ham nima bo'lsa ham bo'laveradi degan gap bildiradi bunga dalil shuki nabiy sallallohu alayhi vasallam alaykum bil ard" dedilar mana yuqoridagi qur'ondagi dum bo'lgan qattiq yer der ekan alloh taolo o'sha yer qanaqa nima jinsdan bo'lish kerak degan so'zni hadis bizga tafsir qilib tushuntiryaptiki suv topolmasanglar yerni mahkam ushlanglar ya'ni yerga tayammum qilinglar kifoya qiladi yer deb aytdilar arz deb aytdilar va yana aytdilar juilat ardu masjidan va tahura yer men uchun masjid va pok qiluvchi narsa qilib qo'yildi Ya'ni Alloh taolo ummati Muhammadga, Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam va o'kishining ummatiga shunday ne'mat berdiki, yerda qayerda bo'lsa ibodat qilsak bo'laveradi. Albatta masjidga kirib masjid bo'lmasa, masjid yo'q ekan deb namoz o'qimay ketishga haqqimiz yo'q. Cho'ldamizmi, sahroda, dala qayerda bo'lsak, namoz vaqti kirgan vaqtida o'sha yerda biz namoz o'qiyveramiz va o'sha yer bizga masjid. mana yer menga masjid qilindi va yer menga tahur, ya'ni suv yo'q vaqtida meni betahorat bo'lsam tahoratli bo'lishimga sabab bo'ladigan, meni toza qilib qo'yadigan yo usul vojib bo'lsa usul o'rniga o'tadigan qilib qo'yildi yerni. Yer deb aytayaptilar. Demak, qayerda bir inson namoz vaqti kelar ekan, u yerda suv bo'lmasa, o'sha yerga tayammum qiladi qo'lini urib va o'sha yerda namoz o'qiydi. Bu Muhammed Muhammadga siz bilan bizga Allah'ın bergan ne'mat. Boshqa dinlerde ahvalatıya qaralsa, ular albatta o'shani o'zini ibodatxonasiga, cherkoviga kirib boshqa yerda ibodat qilishlik yok. yo'q yoki boshqa bir joydan ham o'sha ibodatxona qilib olib, yasab olib, keyin shu yerda ibodat qilish kerak. Bizda to'g'ri kelgan bir yerda boshimizni sajdaga qo'yib ibodat qilaveramiz. Demak, yer degan so'z yerda nimalar bo'ladi yerda tosh ham bo'ladi qum ham bo'ladi tuproq ham bo'ladi o'sadigan tuproq sho'r tuproq hammasiga ketaveradi yana bir hadis sharifda aynama adrakat tayammamtu va sollayt namoz meni qayerda topsa o'sha yerda tayammum qilib namozimni o'qiyveraman dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni namoz vaqti kirdimi suv bo'lsa suv bilan tahorat qilasiz suv yo'q yerda sahroda bo'lsangiz tog'da bo'lsangiz u vaqtida tayammumni qilib o'sha toshga yo tuproqqa yo qumga namoz o'qiverasiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday buyurdilar mana ko'pincha odamga namoz vaqti kelganda u rosa bir qumda ketayotgan bo'lsa qumloq sahroda yoki umuman ekin o'smaydigan sho'r yerda ketayotgan bo'lsa demak e, bir tayammum qilishlikka qanday yo'l topadi bir yo'l topishligi lozimku va o'sha tayammum bilan namoz o'qishligi kerakku mana hadis shuni aytyapti Demak, o'sha tuproq, o'sha qumdan yo o'sha sho'r yerdan tayammum qilib, o'sha yerda namoz o'qishlikka ijozat deb demak Abu Hanifa va Muhammad bizge bizga keng ruxsat beryaptilar. Faqat ekin o'sadigan yer emas, qanaqa yer bo'lsa, o'shanga qo'lingizni qo'yib tayammum qilaverasiz dedilar. Ve amma qawluhu sammahu tayyiban fena'am. Lakinna at-tayyib yusta'malu بمعنى الطاهر وهو العليق ها هنا لأنه شرع مطهرا شندي مثل والتطهير لا يقع إلا بالطاهر مع أن معنى الطهارة صار مرادا بالإجماع حتى لا يجوز التيمم بالصعيد النجس فخرج غيره من أن يكون مرادا إذ المشترك لا عموم له tayyib deb atadi deb abu yusuf aytyaptilar ya'ni yerdan murod e, saidan tayyiban alloh taolo o'sha yerni tayyib deb atadi tayyib pok degani ana shu tayyib deb atadiku demak tayyibdan murod o'sha ekin o'sadigan yaxshi yer sho'r yer emas degan murod bo'ladi maqsad bo'ladi demoqchi bo'ladilar bu kishi e, aytyaptilarki kitob musanniflari Abu Hanifa Muhammadning gaplarini aytishayaptilar. Yerni Tayyib deb atadi, to'g'ri bu gap. Lekin Tayyib ishlatilar ekan tohir ma'nosida. Tayyib har xil ma'nosi bor. Pokiza degan ma'nosi bor, bu birinchi ma'no, ya'ni toza. Xushbo'y degan, chiroyli degan, ekin o'stiradigan degan har xil ma'nolari bor. Lekin bu yerda eng loyiqi o'sha toza yer degan murod bo'lyapti kechagi darsimizda o'tdiku agar bir yerga bir najas tekkan bo'lsa o'sha yerda keyin ham tayammum qilinmasin chunki eng toza yerda tayammum qilishga buyurilgan dedikku chunki shariatda o'sha yerni toza qiluvchi qilib shariat buyurdi toza qiluvchilik qachon toza qilolmaydi u yer bizni o'zi toza bo'lsa demak toza yer murod ekanda bu yerda shu bilan barobar ittifoq qilib ulamolar hammasi ijmo qilganki o'sha tayyibdan murod tahorat ya'ni tozalik toza yer degan murod deb ittifoq qilganlar demak bir yerda najas tekkan yer bo'lsa u bilan tayammum qilish joiz emas demak e, faqat toza yer degan gap qoldi xolos boshqasi hammasi chiqib ketdi najas bo'lgan yerlar chiqib ketdi toza yer qoldi mushtarakda umum yo'qdir deb bir qoidani aytib qo'yaptilar. Bu fiqh masalasida shunday qoida bo'ladi. Usul qoidalaridan biri bu. Ya'ni ba'zi so'zlar om bo'ladi, ba'zi so'zlar mushtarak bo'ladi. Mushtarak degani bitta so'zda har xil ma'no tushunilishi mumkin. Masalan, tayyibdan ham har xil ma'no tushunilishi mumkin ekan. Lekin bittasi olinib, ulamolar bittasiga ijmo ittifoq qilgan bo'lsa, endi uni boshqa narsalarda ham olaveraylik deb umumiy qilinmaydi, o'sha ma'noni olinadi. Demak, bu yerda tayyibdan murod nima ekan? Toza yer ekan, najas bo'lmagan yer ekan. U yermi, u toshmi, qummi najas bo'lmasa, shu toza yer hisoblanar ekan. ثم لا بد من معرفة جنس الأرض فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب والحشيش ونحوهما أو ما يتطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب والفضة ونحوها فليس من جنس العبد وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها ثم اختلف, اختلف أبو حنيفة ومحمد فيما بينهما فقال أبو حنيفة يجوز التيمم بكل ما هو من جنس العرض التزق بيده شيء أو لا وقال محمد لا يجوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائه فالأصل عنده أنه لا بد من استعمال جزء من الصعيد ولا يكون ذلك إلا بأن يلتزك بيده شيء وعند أبي حنيفة هذا ليس بشرط وإنما الشرط مس وجه الأرض باليدين وإمرارهما على العذوين وإذا عرف هذا فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بالجص والنورة والزرنيخ والطين الأحمر والأسود والأبيض والكحل والحجر الأملس والحائط المطين والمجصص والملح الجبلي دون الماء والمرضى سنج المعدني والآجر والخزف المتخذ من طين خالص والياقوت والفيروزج والزمرد والأرض الندية والطين الرطب وعند محمد إن, إن إن التزك بيده شيء منها بأن كان عليها غبار أو كان مدقوقا يجوز وإلا فلا demak yerga yer jinsidan bo'lgan hamma narsaga qo'limizni urib tayammum qilsak bo'ladi degan gapni Abu Hanifa va Muhammad aytdilar. Yer jinsi o'zi nima shuni bilib olaylik deydilar. Yer jinsi degani qaysi narsaki o'tda kuyadigan bo'lsa, kuyganda kulga aylanadigan bo'lsa, masalan, yog'ochmidi, o't o'lanmidi, shunga o'xshagan narsalar. Yo bir narsa qatib yo yumshaydigan bo'lsa, temir kabi qattiq va eritsa yumshaydi. Shunaqa mis, jez, oyna va oltin, kumush ni o'zi kuydirib eritsa bo'ladi, yumshab qoladi. Mana bu narsalar yer jinsidan emasdir. Demak, ularga tayammum qilsa bo'lmaydi. Masalan, temirni o'ziga tayammum qilsa bo'lmaydi, mashinaga tayammum qilsa bo'lmaydi, deyapti. Mashina temirdan misol. Shunga qo'lingizni urib top-toza mashina bo'lsa, o'sha temirga tayammum qilsangiz, siz yerga tayammum qilgan bo'lmaysiz ekan. Bunday bo'lmagan narsalar yer jinsidan. ya'ni o'tda kuymaydigan yumshamaydigan narsalar bo'lsa o'zi yer ichidan chiqadi bu hozir aytganlarimiz ham lekin bular o'tda kuyib kulga aylanadi va eritsiz erib yumshoq suvga aylanadi mana bu narsalarda tayammum qilib bo'lmaydi ular yer jinsidan emas undan boshqalar yer jinsidan mana shu yergacha abu hanifa bilan muhammad bir xil gap aytdilarda shu yerda o'rtalarida bir ixtilof paydo bo'ldi ustoz bilan shogird o'rtasida ikki xil gap chiqdi Ya'ni Abu Hanifa aytadilar-ki, yer jinsidan bo'lgan hamma narsaga qo'lni urib tayammum qilsa bo'ladi. O'sha qo'lingizni o'rganingizda qo'lingizga bir chang yopishadimi, yo'qmi farqi yo'q, bo'laveradi. Shogirdlar Muhammad aytadiki, yo'q, o'sha hamma narsaga tayammum qilsa bolaveradi o'sha tayammum qilganingizda qo'lingizga bir chang yapishsa, shundagina bo'ladi. o'sha siz tayammum qilgan narsadan bir g'ubor, bir chang qo'lingizga o'tsa, shundagina tayammum qilishingiz mumkin agar top toza bo'lsa u yer yoki o'sha tosh silliq tosh bo'lsa unda e, u ustida chang bo'lmasa unga tayammum qilsa bo'lmaydi deydi muhammad aytyaptilar <clears throat> bu kishini nazdida o'sha alloh taolo Sayyidi Tayyibga qasd qilinglar o'shanga tayammum qilinglar der ekan o'shandan bir narsani ishlatinglar sizlar xuddi suv ishlatgandaqa o'sha toshni ustidagi changni qo'linglarga yuzinglarga surtinglar tayammum qilganda deb buyuryapti deydi muhammad aytyapti demak bir narsa chang bo'lmasa agar undan siz hech narsa ishlatgan bo'lmay qolasiz deydilar ustoz abu hanifa rahmatulloh alayhi bo'lsa o'sha siz qo'lingizni urgan narsadan bir narsa ishlatishingiz shart emas balki nima shart ikkita qo'lingiz bilan shu yerni yuziga o'sha ikki qo'lingizni tekkizishingiz kerak. Va shu ikki qo'lingizni ikkita a'zoyingizga yurgizishingiz kerak, yuzingiz va qo'llaringizga. Tamom, mana shu shart, mana shu buyurildi. Demak, mana bu gap o'rtada ustoz va shogird o'rtasida shu masala ikki xil aytilibdi. Buni bilganimizdan keyin tushunamizki, Abu Hanifani nazarlarida demak mumkin bo'ladi tayammum qilish masalan mana bunday gipsgami e, yo ohakkami yo o'shanaqa bir temirdek bo'lib qolgan e, loy qotib xuddi temir rangiga kirib qolgan loygami qizil loy bo'ladimi u loy qorami oqmi qanday loyga bo'lsa ham uni ham qo'lingizni urib tayammum qilsangiz bo'ladi va yana o'sha e, kondan chiqadigan loyiga o'xshagan bir e, qatib qolgan tuproq konni ichida turibsiz, namoz o'qimoqchisiz, bo'laveradi. Pishiq ishga tayammum qilsangiz bo'laveradi. Xolis loydan qilingan sopolga tayammum qilsangiz bo'laveradi. Yoqut uzukni ko'zlari yoqut. Ana shunday yoqut katta bir yoqut bo'lsa shunga ham yo feruza u ham uzuk ko'ziga ishlatiladi, ya'ni qimmatbaho tosh. Yo zumrat bu ham shunday qimmatbaho tosh. Ya'ni yerdan chiqadigan narsalar, ularni eritsangiz erimaydi bular. Kuydirsangiz kulga aylanmaydi. Demak, yer jinsidan. Mana bunga ham tayammum qilsa bo'laveradi. Va yana yangi yer, yumshoq yerga ham tayammum qilsa bo'laveradi. yo nam bo'lgan loyga ham tayammum qilsa bo'laveradi. Ya'ni bulardan birontasidan siz tayammum qilganingizda qo'lingizga chang yuqmaydi lekin shularga tayammumsiz bo'laveradi bu abu hanifani gaplari muhammad bo'lsa agar shularni ustida changi bo'lsa ularga ham tayammum qilsa bo'ladi qo'lingizga yopishsa tayammum qilganingizda qo'lingizni tekkizganingizda yoki o'sha aytilgan narsalarni e, maydalab un qilib qo'yilgan bo'lsa ana endi unga qo'lingizni tekkizsangiz albatta qo'lingizga chang yopishadi bunda ham bo'laveradi ammo u maydalangan bo'lmasa, uni ustida chang bo'lmasa, bu narsalarga tayammum qilsa bo'lmaydi dedilar. Demak, mana bu devorda chang bo'lmasa, bunga tayammum qilsangiz bo'lmaydi dedilar Muhammad. Abu Hanifa rahmatullohi alayh bo'laveradi deyaptilar. Biz mana shu masalani olamiz, bo'laveradi. Muhammadning gaplarini sababi nima uchun Muhammad bo'lmaydi dedilar. Dalillarini aytadilar. shu qavli Muhammad annal ma'mura bihi istimalu said وذلك بأن يلتزك بيده شيء منه فأما ضرب اليد على ما له صلابة وملاسة من غير استعمال جزء منه فضرب من السفة ولأبي حنيفة أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقا من غير شرط الالتزام ولا يجوز تحقيد المطلق إلا بدليل وقوله الاستعمال شرط ممنوع لأن ذلك يؤدي إلى التغيير الذي هو شبيه المثلة وعلامة أهل النار ولهذا أمر بنفض اليدين بل الشرط إمساس اليد المضروبة على وجه العرس على الوجه واليدين تعبدا غير معقول المعنى لحكمة استأثر الله تعالى بعلمه أيتها aytyaptilarki biz nimaga buyurildik tayammum qilganda o'sha bir qattiq yerni ishlatishga buyurdik o'shani biz qo'limiz urarkanmiz shuni ishlatgan bo'lamiz ishlatganimiz qachon bilinadi o'shandan biz qo'limizga bir narsa yopishsa shunda biz uni ishlatgan bo'lamiz biz o'shandan iste'mol qilgan bo'lamiz ammo qattiq silliq changi yo'q narsaga qo'lni urishlik undan qo'lingizga hech narsa chiqmay siz ishlatmaydigan bo'lsangiz uni bu aqlsizlik bu dedilar. ya'ni befoyda ish deydilar nima buni ishlatganingizdan nima foyda chiqdi bu yerda demak albatta changi bo'lsin shundagina o'sha chang qo'lingizga yuqsin shu qo'lingizni yuzingizga surting shundagina tayammum bo'ladi bu muhammadning gaplari abu hanifa shart emas chang dedilar dalillari bizga buyurilgan narsa o'sha qattiq yerni qas qilishlik buyurildi mutlaqo ya'ni qo'lingga bir narsa yopishsin degan shart yo'q u yerda yerni qasd qilib qo'lingni o'shanga urgin dedi demak mutlaq aytilgan gapni biz e, yo'q albatta changga yopishadigan bo'lish kerak deb e, buni qaydlab chegaralab qo'yishligimiz uchun dalil kerak dalil yo'q unaqa u yerni faqat changi bor yer bilan tayammum qil degan dalil yo'q endi o'sha yerdan o'sha joydan bir narsa iste'mol qilish kerak degan gaplari muhammadni ya'ni o'sha changsiz qo'lingizga o'qish kerak degan gaplari mamnu mumkin emas to'g'ri emas nimaga chunki qo'lingizga chang yo'qsa, bu ish nimaga olib boradi bu yuzingizga surkasangiz yuzingizni bo'yab qo'yishga o'xshaydi bu qora odam oqqa aylanib qoladi hali chang bilan muslaga o'xshab ketadigan ish do'zax ahllarini ishi bu deydi ya'ni alloh taolo o'zi qanday yaratgan bo'lsa uni o'zgartirishga harakat qilish durus emasdir musla degani tag'iru xalqillah ollohni yaratishini o'zgartirish olloh birovni oq qilib yaratdi birovni qora birovni sariq qilib yaratdi undan boshqacha qilaman rangimni degan odam xudoni taqdiriga norozi odam bo'lib qoladi meni boshqacha yaratsa bo'lardi degan gap bo'lib qoladi unday emas ana o'sha changda agar biz chang bo'lish kerak deb ko'proq chang bo'lsa, yuzga surtsa, yuz tuproq rangga aylanib qoladi. O'zini rangini yo'qotadi. Bunday qilishlik o'sha boshqa din vakillarini hozirda bu ko'p ko'riladi. Yuzlariga har xil bo'yoqlar surtib, o'zlarini har xil marosimlarida mana shunday qilishadi. Ana ularning ishi bu deb aytyaptilar Abu Hanifa. Yuzga chang surtishlik shart emas bu yerda. balki bizga faqat o'sha qattiq joyini o'ziga qo'lingni tekkizu yuzingga surtgin bu bilan ranging o'zgarsin degan gap yo'q bu yerda shuning uchun ham o'shanaqa joyiga qo'l surtganda tayammum qilganda bir narsa bor tayammum qilib olgandan keyin ba'zi odamlar qo'lini shunday silkib balki shunga buyurilgan ekan toki changini tushirib yuborgin yuzingni bo'yab qo'ymagin degan ma'noda ba'zilar qo'lini bunday qilib E, silkib haligi changini qoqib yuborishar ekan qo'lni urdingiz keyin qo'lingizni qoqib keyin yuzingizga surting yoki qo'lingizni shunday silkib keyin yuzingizga surting toki haligi chang yuzingizni bo'yab rangingizni o'zgartirib qo'ymasin deb buyurilgan Va qanday bu chang bo'lishi kerak deyaptilar muhammad deb abu hanifa chang bo'lishi uni yuzga surtish shart emasligini aytadilar Bali shart nima shart? Nima buyurildi bizga? O'sha yerni yuziga urilgan qo'lni e, yuzga tekizib, yuzga mask qilib surtish kerak. Yerga, yerni yuziga urilgan qo'lni ikkita qo'liga mask qilib surtish kerak. Shunga buyurildi biz. Bu yer bu taabbudan bo'ldi. Ya'ni bu ishga biz aqlimiz yetmaydi. Nimaga shu ish bilan junub odam tozaga, betahorat odam tahoratlikka aylanib qolyapti? Bu inson aqli bovar qiladigan ish emas. Faqat bizga Alloh taoloning buyrug'i bilan shu yengillik berib qo'yildi. Suv topolmayapsanmi, suv ishlatishga qodir emasmisan? Mana senga yer suv o'rniga ishlab turadi. Suv topguningcha sen tozasan, tahoratlisan. Nega degan savolni biz tushuna olmaymiz javobini. bitta javob bor Alloh shunday qildi biz Allohning bandalari shunday qilamiz va shu bilan toza bo'ldik deb e'tiqod qilamiz e, qanday bu tuproq ham toza qiladimi tosh ham toza qiladimi degan savolga o'tmaymiz alloh taolo buyurdi biz qilamiz shuni buni bir hikmati bor alloh taolo uni ilmini o'ziga ixtiyor qildi ya'ni hikmatini bizga bildirmadi nima uchun bu yer shunday qo'limizni urib yuzimizga surtish bilan suvni o'rniga ishlayapti bizga bizni tahoratli qilib qo'yyapti Buni hikmatini, buni sababini nima ekanligini Alloh taolo faqat o'zi bildi. O'zi ixtiyor qildi, bandasiga bildirmadi. Demak, biz undan bir ma'no istab, e, bu yer changi yuqmasa, yuzingga tegmasa, suv tegmaganga o'xshab qoladi, suv tegmasa tahorat bo'lmaganda tayammuman bo'lmay qoladi degan gap bu to'g'ri emas deydilar. Va bu gap haq gapdir. Demak, e, gap xulosasi imomlarimiz abu hanifa va muhammad rahmatullohi alayh yer jinsidan bo'lgan yoqsangiz kulga aylanmaydigan yo suyulib suvga aylanmaydigan nima bo'lsa yerdan chiqqan hamma narsaga tayammum qilishingiz lozim bo'lgan vaqtida o'shalardan qaysi biriga tayammum qilsangiz bo'laveradi va xulosa abu hanifa rahmatulloh alayh o'sha narsani ustida changi bormi yo'qmi farqi yo'q top toza bo'lsa ham demak top toza devorga ham tayammum qilsa bo'laveradi degan xulosa chiqdi ولا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع لأنه من أجزاء الخشب وكذا باللآلي سواء كانت مدقوقة أو لا لأنها ليست من أجزاء الأرض بل هي متولدة من الحيوان ويجوز التيمم بالغبار بأن ضرب يده على ثوب أو لبد أو صفة, صفة سرج فارتفع غبارا أو كان على الذهب أو الفضة أو على الحنطة أو الشعير أو نحوها غبار فتيمم به أجزأه في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا يجزيه hop ulamolarni ittifoqi bilan hamma ijmo qilganki kulga تيمم qilsa bo'lmaydi kulga qo'limizni urib tayammum qilishimiz durust emas. Chunki bu o'tinni juzi, bu o'tin edi. Yog'och edi. Yog'ochga tayammum qilsa bo'lmas ekan. Shunga o'xshagan marvaridga ham tayammum qilsa bo'lmaydi deydilar. U marvarid shunaqa marvarid dona deymi yoki uni tuyib unga aylantirib qo'yilganmi farqsiz. Chunki marvarid yer jinsidan emas, marvarid hayvondan tug'iladigan narsa. demak yer jinsiga tayammum qilsa bo'lardi marvaridga qilsa bo'lmaydi dedilar ammo yangi masala changga tayammum qilsa bo'ladi bir mashina o'tib ketdi chang bo'lib qoldi ko'tarildi o'sha changga qo'lingiz tutib tayammum qilsangiz bo'ladi qo'lingiz qattiq yerga tegmasa ham yoki bir kiyimdami to'shakdami yostiqdami yoki bir kigizdami yo e, egaringizni suppasida egar otni egari ustidami mana shunaqa yerlarga qo'lingizni bir ursangiz chang ko'tarilib ketadigan chang bo'lgan bo'lsa siz endi o'sha changni o'ziga e, tayammum qilsangiz bo'ladi demak e, gap qattiq yerga tayammum qilinglar der ekan Alloh taolo. O'sha yer jinsini aytyapti. Bizi kiyimimizga o'rnab qolgan chang ham yerni jinsidan. Ana shu yerdi jinsi bo'lgan chang chiqib turgan bo'lsa, shu changga tayammum qilsa bo'lar ekan. Bo'lmasa, e, o'zi bu lattaga tayammum qilsa bo'lmas edi. E, yo junga tayammum qilsa bo'lmas, kigizga tayammum qilsa bo'ladi. Qachon bo'ladi? Shu kigizda chang bo'lsa. siz ursangiz chang chiqsa o'sha changiga tayammum qilsangiz bo'ladi demak changni o'ziga tayammum qilsa bo'lar ekan changsiz bo'lgan qattiq yerga ham tayammum qilsa bo'lar ekan masalan oltin kumush yoki unmidi e, bug'doymidi arpamidi shunga o'xshagan narsalar uzoq turib chang bo'lib qolsa shularni bitta ursangiz chang ko'tariladigan bo'lsa shu changiga tayammum qilasiz Bu joizdir. Bu gap ham Abu Hanifa va Muhammadni gaplari. Abu Yusuf bo'lmaydi dedilar. Changga tayammum qilish ham bo'lmaydi. O kişi yuqorida aytdilar-ku, faqat ekin o'sadigan yergagina gene teyemmüm bo'ladi. buladı. ham, toshga ham geyem teyemmüm bo'lmaydi deb meydi deyip ettiler. Abu Yusuf rahmatullohi aleyh. Ve ba'dul meşayih qalu idza lam yaqdir ala as-sa'id yajuzu 'indahu والصحيح أنه لا يجوز في الحالين وروي عنه أنه قال وليس عندي من الصعيد آه، وهذا وجه قوله إن المأمور به التيمم بالصعيد وهو سن للتراب الخالص والغبار ليس بتراب خالص بل هو تراب من وجه دون وجه فلا يجوز به التيمم ولهما أنه جزء من أجزاء الأرض إلا أنه لطيف فيجوز التيمم به كما يجوز bal avla shundaymi iboraslarda ham farq bo'lsa aytinglar vaqot labbe ha mana shu bizda yo'q ekanda كما يجوز بالكثيف بل أولى وقد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بالجابية فمطروا فلم يجدوا ماء يتوضؤون به ولا صعيدا يتيممون به فقال ابن عمر liyanfuz kullu vahid minkum thawbahu aw suffata surjihi sarjihi yoki valiyatayammam val yusalli va lam yunkir alayhi ahad fayakun ijma'an demak changa tayammum qilsa bo'ladi dedi abu hanifa va muhammad rahmatullohi alayhi abu Yusufda nazarda bo'lsa changa tayammum qilsa bo'lmaydi ba'zi mashoyixlar, katta ulamolar aytadilar-ki, e, Abu Yusuf nazdida agar yerni topolmasa uradigan tayammum qilgan, unda changga ham tayammum qilsa bo'laveradi degan gap bor dedilar. Lekin to'g'risi Abu Yusuf har holatda, ikki holatda ham yer topolmaysizmi, yer topolmaysizmi tayammum qiladigan. Changga tayammum qilsangiz bo'lmaydi der ekanlar. Yana o'kishlar kishilar bo'ldiki Abu Yusufdan aytadilar: Meni nazdimda, huzurimda e, yerdan hech narsa yo'q. Yer bo'lmagandan keyin u yer tayammum qilsa bo'lmaydi. Ya'ni yer bu chang yer emas deyaptilar-da. E, aytuvdilar-ku, buyurilgan narsa qattiq yerga tayammum qilishlik. Saidga, Saiddan murod o'sha xolis tuproq bo'lish kerak. Chang bu xolis tuproq emas. balki changni bir tarafdan tuproq desiz, bir tarafdan tuproq emas havo bo'ladi-da bu chang tuproqmi bu asl tuproqdan chiqadi chang lekin havoda turar ekan u vaqtida bu tuproqmi yo havomi ekanligi noma'lum demak unga tayammum qilish joiz emas changga tayammum qilish joiz emas bu gap abu Yusufning gaplari abu hanifa bilan muhammad bo'laveradi changga tayammum qilib dedilar dalillari o'sha chang yerni juzlaridanku yerdan ko'tarildi ekan. Faqat bu suyuq ko'zga ko'rinmaydigan, ya'ni yumshoq, qattiq emas. Demak, e, o'sha yumshoqqa changga tayammum qilsa bo'ladi, xuddi qattiq bo'lgan yerga tayammum qilsa bo'lgandek. Balki unga tayammum qilsa avlo, chunki o'sha yerning jinsligi aniq u Mana dalil keltiryaptilar bu gaplariga. Abu Hanifa bilan Muhammad rahimahulloh. Dalil shuki, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ha, bir soliq soliq yig'ishlik uchun e, musulmonlarni vakillari dehqonlarga, chorvadorlarga borib, ularning zakotlarini yig'ib kelishlik davlat tarafidan shunaqa vazifador bo'lgan kishilar bo'ladi. Ana shunday soliqqa yiqqani borganlarida demak, shaharda emas, Madinada emas, e, chetga chiqqan vaqtlarida yomg'irda qolishdi. Yomg'ir yog'ardi. Yomg'ir yog'di-yu, ammo tahorat olaylik desa, tahorat olgidek suv bo'lmadi. Tayammum qilaylik desa, tayammum qiladigan yer topishmadi. Shunda Ibn Umar aytdiki, har biringlar o'zini kiyimini qoqsin yoki egarini qoqsin o'shandan chiqadigan changga tayammum qilinglar dedilar tayammum qilib namozni o'quvsin mana ibn umar roziyallohu anhu o'sha changga tayammum qilishlikka ruxsat berdilar o'sha yerda qancha sahobalar tobeinlar hozir edilar birontasi bunday bo'lmaydi deb inkor qilishmadi bu gap faqat ibn umarni gapi bo'lmaydi endi hammani gapi bo'lib qoladi birov bir ishni qilganda noto'g'ri bo'lsa boshqalar noto'g'ri deydida de. bizlar o'sha dinimizni o'rganishimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yo sahobai kiromlarni qilgan ishlarini o'rganishda mana bunga ham e'tibor berishimiz kerak ekan. Ya'ni bittalari aytsa, o'zlari aytib, masalan Ibn Abbos bir gap aytdilar. Uni bir odam eshitdi va bizga yetkizdi. Bu boshqa masala. Ammo birov bir gapni aytdi yoki bir ishni qildida, uni ko'p odam ko'rganiga guvohlik bor. O'sha ko'rgan guvohlar to'g'ri emas demagan bo'lsa, demak bu bitta odamning ishi emas, hammaning ishiga aylanadi. Chunki agar noto'g'ri bo'lsa, boshqalar ham aytadi. Mana Ibn Umar o'sha kiyiminglarni qoqib changiga tayammum qilinglar derkanlar, birov unday emas demadi-ku. Demak, hammasi shunga rozi bo'libdi. Bu yerda qancha sahoba va tobiin, boshqa emas. Sahobani ko'rgan hamma inson tobiin hisoblanadi. Demak, ijmo bo'ldi bu. Ya'ni ulamolarni, sahoba va tobiinlarni ittifoqi bo'ldi bu masalaga. Changga tayammum qilsa bo'laveradi degan masala shu yerdan chiqdi deydilar. ولو كان المسافر في طين وردغه لا يجد ماء ولا صعيدا وليس في ثوبه وسرجه غبار لتخ ثوبه أو بعض جسده بالطين فإذا جف تيمم به ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم يخف ما لم يخف ذهب الوقت لأن فيه تلطيق الوجه من غير ضرورة فيصير بمعنى المثلة وإن كان لو تيمم به أجزاءه عند أبي حنيف محمد لأن الطين من أجزاء الأرض وما فيه من الماء مستهلك وهو يلتزق باليد فإن خاف ذهاب الوقت تيمم وصلى عندهما عندهما وعلى قياس قول أبي يوسف يصلي بغير تيمم بالإيمان ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب كالمحبوس في المخرج إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا على ما ذكرنا سبحان الله agar bir musofir loy balchiqda ketayotgan bo'lsa namoz vaqti kelib qoldi o'sha yerda ham namoz o'qish kerak tahorat yo'q suv topolmayapti yo tayammum qilaman desa bir yer topolmayapti loy va balchiqda ketyapti kiyimini urib chang chiqaray desa kiyimi ham toza ekan chang yo'q ekan shunda nima qiladi u odam tahoratim yo'q deb namoz o'qimay yuraveradimi desa o'sha loydan olib kiyimini bo'yaydi deydi ga surtadi yoki jasadiga surtadi ana shu loy qurigandan keyin shunga tayammum qiladi keyin va namoz o'qiydi o'sha loy ila tayammum qilsa bo'lmas ekan agar namoz qazo bo'lib ketayotgan bo'lsa bu loy qurimaydigan bo'lsa loyga ham tayammum qilsa bo'ladi deyaptilar mayli betingiz loyga aylanib qolsin qo'lingiz loyga aylansin lekin namozingiz o'tib ketmasin ammo namoz o'tib ketmaydigan ozgina vaqt bo'lsa unda bir o'sha loydan yupqa qilib surtingda keyin qurib qolgandan keyin badaningiz yoki kiyimingizdagi o'sha loyga qurigan loyga tayammum qiling loyni o'ziga tayammum qilmang chunki bunda e, yuzni bo'yab olishlik zarurati yo'q hojati yo'q holatda yuzni bo'yashlik bu haligi muslaga o'xshab qoladi ya'ni allohni yaratgan rangini o'zgartirishga o'xshab qoladi shuning uchun loy bilan tayammum qilmang ammo namoz o'tib ketish xavfi bo'lsa, mayli loy bilan ham tayammum qiling, chunki namozni qazo qilmang. Abu Hanifa Muhammadning nazdida e, o'sha loy bilan tayammum qilish ham joiz degan gap ham bor ekan. Chunki loy yerni jinsidan ekanligida shubha yo'q. Loyda yerga suv ham qo'shilgan bo'lsa loy bo'ladi-ku. U qo'shilgan suv yo'q bo'lib ketadi. Va u loy qo'lga yopishadi. demak o'sha bilan tayammum qilgan tayammum qiladi ammo tayammum qilgan bo'ladi o'sha loy bilan lekin qilmaslik kerak qurimagan bo'lsa deyaptilar ammo vaqt ketib qoladigan bo'lsa vaqt ketib qolishidan qo'rqadigan bo'lsa o'sha loy bilan ham tayammum qilib namoz o'qiydi abu hanifa va muhammadni Azlarida. endi abu yusuf nima deydilar shu yerda namoz o'qimay turaveradi deydilarmi abu yusuf tuproqqa tayammum qilinadi devdilarku bu yerda yo'q ekan u tuproq abu yusuf aytayaptilar-ki, u kishining gapiga binoan demak bunday masala chiqyaptiki o'sha odam tuproq bo'lmasa tayammum qiladi tayammum qilmasdan namoz o'qiydi betahorat qoldi namoz o'qiydi imo bilan o'qiydi ruku sajda qilmasdan imo bilan o'qiydi ya'ni namoz vaqti o'tkazib yormaslik uchun o'sha namozni o'qiydi ammo o'sha tuproqqa yetib olgandan keyin yo tahorat qilgani suv topib olgandan keyin suvga qodir bo'lib tuproqqa qodir bo'lgandan keyin ana shu o'qigan namozini qaytib o'qiydi namoz o'qilayotgan vaqtida inson o'sha vaqtni namozsiz o'tkazib yuborishi mumkin emas ekanda u musulmon bo'lsa hech narsa yo'q tuproq ham yo'q tayammum qilay desa suv yo'q tahorat qilay degan hech narsa yo'q ammo namoz vaqti o'tib ketyapti o'tkazishga haqqimiz yo'q ekan abu yusuf betahorat namoz o'qiysan shu yerda. Keyin namozingni qaytarib o'qiysan der ekanlar. Abu Hanifa bilan Muhammad yo o'sha loyiga tayammum qilaverasan va shu bilan senin namozing namoz bo'ladi der ekanlar. Abu Yusufni keyin qaytarib o'qiydi degan gaplarini e, shunga o'xshatyaptilarki, haligi bu bir qancha vaqt avval o'tgan darsimizda shu tayammum bobida o'tgandi. E, bir oqovalar, najosatlar chiqadigan yerda mahbus bo'lib birov qamalib qolsa. Suv ham yo'q, torat olay desa, tayammum qilay desa, toza turpoq ham yo'q, hamma yer najos. Mana shu odam o'sha e, namozini o'qiveradi, keyin qaytib o'qiydi deb masala o'tuvdik-ku. Xuddi shunga o'xshagan tuproq bo'lmasa tayammum qilgani, o'sha vaqtda namoz vaqti o'tib ketayotgan bo'lsa, namoz o'qiveradi va o'sha tuproqni tayammum qilgani yoki tahoratga suv topgandan keyin namozini boshqa o'qiydi deydilar faslun fi ma yutayammamu min va amma bayanu ma yutayammamu min fa huwa al hadasu wal janaba wal hayz wan nifas وقد ذكرنا دلائل جواز التيمم من الحدث في صدر فصل التيمم وذكرنا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في جواز التيمم من الجنابة وترجيح قول المجوزين لمعارضة الأحاديث إياه والحيض والنفاس ملحقان بالجنابة لأنهما في معناها مع ما أنه ثبت جواز التيمم منهما لعموم بعض الأحاديث التي رويناها والله تعالى أعلم Biz nima bilan tayammum qilish haqidagi faslni o'tdik. Endi bir qisqa fasl nimadan tayammum qilinadi? Buni bilamiz biz. Ya'ni bu kitobni o'qib o'rgandik, bildik. Yana bu kishi qisqa muxtasar qilib aytayaptilarki, betahorat bo'lsa tayammum qiladi odam junub bo'lsa tayammum qiladi hayz ko'rgan xotin hayz tugaganda tayammum qiladi yo nifos ko'rgan ayol nifos tugaganda tayammum qiladi to'rtta narsadan tayammum qilinadi ya'ni shu vaqtida suv topolmagan bo'lsa suv ishlatolmaydigan bo'lsa endi bu tayammum faslini avvalida betahoratlikdan tayammum qilish joizligi haqida dalillarni aytdik sahoba roziyallohu anhuni o'rtalarida ixtilof bo'lganini aytdik ya'ni junublikdan ba'zilar junublikdan tayammum qilib bo'lmaydi betahoratlikdan tayammum qiladi junub bo'lganda g'usul qilish shart deyishdi lekin ko'pchilik sahobalar junub bo'lsa ham tayammum qiladi deb hadis dalil keltirishdi ana shularning gapi quvvatli bo'ldi chunki hadislar ularga dalil edi quvvat edi endi betahoratlik bilan junublikdan tayammum qilish haqidagi dalillarimiz bor bo'lsa. mumkinligi haqida. Endi hayz va nifos bo'lsa, junublikka mulhaqdir. Ya'ni unda ham o'sha hayz ko'rgan, nifos ko'rgan ayol junub hisoblanadi, demak u ham tayammum qilishi mumkin. shu bilan barobar e, ana shu hayzdan va e, nifosdan tayammum qilish joizligi haqida dalil bordir. Ba'zi hadislar, biz rivoyat qilgan hadislar umumiy bo'lib aytdi ya'ni junublikdan tayammum qilishga ruxsat berilganda faqat e, o'sha g'usul vojib bo'ladigan tushuniladigan junublik emas balki e, hayz tugaganda ham xuddi o'sha hayz holatda ayol junub hisoblanadi nipos holatda ham junub hisoblanadi demak hadislarda mutlaq umumiy aytilgan ekan ana shundan tayammum qilsang bo'laveradi qilavergin deb buyurilgan ekan agar suv topolmay suvga qodir bo'lmasang Bu holatda demak junub odam ham, hayz ko'rgan ayol, nifos ko'rgan ayol hammasi tayammum qilishi mumkin ekanligiga hadislar dalil bo'ldi. Demak, to'rtta narsadan tayammum qilinar ekan. Qachonki o'sha tahorat qilish, usul qilishlikka imkon bo'lmay, suv bo'lmay yoki bir boshqa kasallikka o'xshagan sabablar bo'lsa. Allohu a'lam. Endi navbatdagi darsimizda inshaalloh tayammum qaysi vaqtda qilinadi, tayammum qilinadigan vaqt haqidagi fasl o'tar ekan.